Naprotiv, nemoguće iman da postoji, nemoguće je da postoji iman kod vjernika i vjernice, da se čovjek smatra vjernikom, nemoguće je bez straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga uzvišeni Allah na mnogo mjesta u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu, kako smo to mogli čuti prošle sedmice, prošli puta, Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima spominje iman i strah od njega Allaha subhanahu wa ta'ala zajedno odnosno iman uslovljava strahom i strah uslovljava imanom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I nemojte strahovati od njih, nemojte strahovati od šeitana, od iblisa, od šeitanskih pristalica, njegovih prijatelja, njegovih vojnika i slično. Nemojte strahovati od nevjernika, već strahujte od mene ako ste vjernici. In kuntum mu'minin. Ako ste vjernici vjernici. I tako, dakle, na mnogim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala uslovljava iman strahom od njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zato što onaj koji strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala taj i priznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegovo postojanje priznaje Allahu subhanahu wa ta'ala svemoć nad njim da Allah subhanahu wa ta'ala može s njim, svojim robom učiniti što god on hoće, da je Allah subhanahu wa ta'ala kadar, svemoguć, da ima ogromnu snagu, ogromnu moć, da se njegova volja odvija onako kako on hoće i slično. Zato onaj koji strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, on i vjeruje u svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo postojanje i sve ostalo što jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja Allah subhanahu wa ta'ala i zaslužuje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu uz iman spominje strah od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim na mnogim mjestima u Kur'anu Allah i naređuje da ga se bojimo zato što je to obavezna osobina, zato što je naš iman, iman vjernika uslovljen strahom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah na mnogim mjestima u Kur'anu i naređuje nam da se bojimo samo njega. Zatim, na mnogim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala hvali se svojim robovima koji strahuju samo od njega, koji strahopoštovanje iskazuju njemu Allahu dželavala. I na drugoj strani, Allah subhanahu wa ta'ala kori, grdi, obećava kaznu onima koji žive lagodno, koji svoj život provode u igri i zabavi, pjesmi, svijeci i ostalo, daleko od Allahu subhanahu wa ta'ala naredbi i onoga što je on, Allah dželavala, zabranio. Pa ima Allah subhanahu wa ta'ala prijetni da ih njegova kazna može iznenada noću dok spavaju stići ili danju dok se igraju i zabavljaju ne smiju biti sigurni od Allahove kazne. Ko je siguran od Allahove kazne? Samo onaj, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, koji je osuđen na propast. On je siguran od Allahove kazne. Doći, dakle, vjernik koji želi sebi spas na dunjalu, koji sutra, pogotovo na ahiretu, taj mora strahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala i zašto se Allah subhanahu wa ta'ala također hvali svojim robovima koji strahuju od njega, koji iskazuju strahopoštovanje samo njemu, zašto Allah subhanahu wa ta'ala naređuje strah, zašto Allah subhanahu wa ta'ala uslovljava vjeru strahom, zbog toga što onaj koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala strahova od njega, on će iz dana u dan činiti dobra djela, nikada neće stati, niti se zadovoljiti s učinjenim dobrim djelima, već će strahovati jesu li mu ta djela primljena ili ne. Moguće da mu ta djela nisu primljena, pa ga je strah Allahove kazne sutra na sudnjem danu. Moguće da mu Allah subhanahu wa ta'ala dotični grije koji je učinio u prošlosti nije oprostio, pa se kaje Allahu stalno, pa stalno čini dobra djela i znade da mu Allah subhanahu wa ta'ala tim dobrim djelima obriše, pobriše, njegove grijehe, loše djela. <clears throat> Da poslušamo neke hadise i govore naših prethodnika o ovoj prijeko potrebnoj osobini za sve nas. I mi bismo trebali sve ono što je neophodno za našu vjeru da izučavamo prije svega iz Allahove knjige Kur'an i Kerima, zatim iz sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a nakon toga od ashaba, tabina, tabi tabina zlatnih generacija, velikih priznatih i poznatih islamskih učenjaka. Jer je naša vjera dini islam i sve ono što nam je propisano u njoj sazdano na Kur'anu i sunnetu i razumijevanju Kur'ana i sunneta hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam od strane ashaba kojeg su oni poslije prenosili s koljena na koljeno i nama priznati i poznati učenjaci danas dostavili. Pa kaže u hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Nama dobro poznat hadis u kojem se spominju sedam kategorija koje će sutra na sudnjem danu biti u hladu arša. Kada ne bude nikakvog drugog hlada. Sutra kada nastupi sudnji dan, kada nas Allah subhanahu wa ta'ala sve proživi, kada se svi od prvog Adema salam do zadnjeg nad kojim će se desiti sudnji dan, nastupiti sudnji dan, kada se svi mi sutra sakupimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala i čekali dolazak našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da otpočne suđenje, da uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala sa svakim od nas zasebno razgovara, da se dijela sve jednog od nas vagaju, postavljaju na vagu. Dobra djela i loša djela. Da se svakom od nas dadne knjiga u koju su zapisana naša dobra i loša djela. Zatim da svaki od nas prelazi preko sirata do dženneta ili spadne u džahnu. Sutra, kada nastupi sudnji dan i kada sve ovo budemo iščekivali, Kako se spominje u vjerodostojnim hadisima, Allah subhanahu wa ta'ala će dati da se sunce spusti vrlo blizu naših glava. Vrlo blizu ljudskih glava. I ljudi će se znojiti jer je vrućina velika, mnogo će biti vruće, toplo, a ljudi će se također znojiti i od iščekivanja šta će to doći posli, odnosno znojit će se zbog svojih grijeha, jer znaju da oni koji su griješili, da ih nakon tog dana čeka samo gore, pa će se bojati i znojiti zbog svojih grijeha. U to vrijeme, kada se sunce spusti vrlo blizu ljudskih glava i kada se ljudi počnu znojiti, pa će neki se oznojiti do članaka, neki do koljena, neki do stomaka, neki, neki, neki, neki će se skoro i gušiti u svome znoju na jednom mjestu, odnosno ispod Arša, bit će skupina ljudi. Sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu Arša milostivog. Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomnije sedam kategorija. Među tim kategorijama jeste i onaj koji je strahovao od Allaha istinskim strahom. Pa se spominje u hadisu da je jednog od njih pozvala ugledna žena. Lijepa žena, prelijepa žena i ugledna imućna žena. Pozvala ga na blud nemoral. Gdje? Pred svim ljudima? Ne. Daleko od ljudskih očiju. Skriveno. Na skriveno mjesto. Pozvala ga je da on s njom učini blud. Prelijepa žena i imućna žena. Pa je rekao, inni ahafullahu doista se ja bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista ja strahujem od Allaha. Strah me Allah. Niko me od ljudi ne vidi. Niko možda neće saznati za ovo, međutim vidi me Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što je rekao jedan od islamskih učenjaka i dobro znam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim. Zato ga se stidim i zato strahujem od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako me niko drugi ne vidi, Allah subhanahu wa ta'ala me vidi. Pa dakle, kaže se u hadisu, spominje se ova osobina straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje se za jednog Allahovog groba, odnosno kategoriju, jednu kategoriju Allahovih robova koji budu pozvani na nemoral blud pa kažu prepreka između nas i činjenja tog dijela, tog nemorala jeste strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim se u hadisu spominje da je Aisha radijallahu ta'ala anha upitala Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam o značenju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala spomenutih u 60. ajetu sure Al-Mu'minun u kojima kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِيُونَ Oni koji kada udjeljuju ono što im mi dajemo, ono što im je dato, njihova srca, se, srca su strahom ispunjena. Zbog čega? Zbog toga što oni dobro znaju da će se vratiti svome gospodaru. Ennahum ila rabbihim rađun. Zbog toga što će se oni doista vratiti svome gospodaru. Pa je upitala Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahovog poslanika, alihi salatu selam, Allahov poslaniće, jesu li to oni koji piju alkohol, koji kradu, koji čine nemoral, zinalog, blud i ostalo, pa strahuju od povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah će ih kazniti za te grijehe, pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ne, kćerko iskrenog, ne, kćerko Ebu Bekra, naprotiv to su ljudi koji poste, klanjaju, udjeljuju milostinju, pa strahuju da im ništa od toga neće biti primljeno. Allahu akbar. Naši prethodnici, ovo je riječ o ashabima, najboljoj generaciji. Naši prethodnici ashabi postili su, klanjali su, udjeljivali su i metak, sadaku, zekat i ostala dobra dijela činili, ali su strahovali. Subhanallah, mi danas malo šta od toga činimo, ali smo nekako sigurni. Sigurni, kažemo Allah je milostiv, Allah će oprostiti, a pri nama nema nikakvog dijela. Allahu milost treba zaslužiti treba se Allahu subhanahu wa ta'ala s dobrim dijelima umilostiviti kako bi Allah subhanahu wa ta'ala prešao preko naših loših dijela. Zar nije rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ma'az ubnin džebelu jebu zerru kada ih je slao u Jemen rekao je i nakon lošeg dijela učini dobro dijelo pa će ga ono pobrisati. Koliko mi to činimo loših dijela i koliko na drugoj strani činimo dobrih dijela da bi to dobro dijelo bilo razlog brisanja lošeg dijela. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Ebu Hureyre radi Allahu talan spominjući osobinu straha. Kaže, ko bude strahovao za sebe, za svoj ishod na sudnjem danu, na drugom svijetu, taj će požuriti s činjenjem dobrih dijela. Ko bude strahovao za sebe, ko bude strahovao za svoju završnicu sutra na drugom svijetu, na sudnjem danu, ko bude strahova od džahnama, taj će požuriti s činjenjem dobrih dijela. Neće se oslonuti na Allahovu milost i na čarobne riječi Allah je milostiv, Allah je milostiv. Što god učini od grijeha, kaže Allah je milostiv. Što god ostavi od zabranjenih dijela, kaže Allah je milostiv. Jeste, Allah je milostiv, ali Allah džalla vala također i teško kažnjava, strogo kažnjava. Pa koliko si Allahov robe zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledaj kako te Allah jalla vala lijepo stvorio. Ti si Allahu subhanahu wa ta'ala najljepše stvorenje. Sve što je Allah dželle vala stvorio, skladno je stvorio, ali je čovjeka stvorio u najvećem skladu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim. Mi smo za sigurno insana, čovjeka stvorili na najljepši način, u najljepšem izgledu. Pa koliko si Allahu zahvalan tome? koliko si zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala što te odlikao razumom na drugim stvorenjima, što ti je podario mnoge blagodati, što te učinio muslimanima, što te učinio da živiš među muslimanima, što te učinio da živiš među učenim ljudima, da možeš da naučiš Allahu dželavala din i da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko su mu zahvalan? Je li to tvoja zahvalnost? Allah je milostiv? Allah će oprostiti? Kakvi su bili naši ispravni prethodnici, subhanallah? koliko su žurili sa dobrim dijelima. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, oporučujući svima nam i ovim riječima, zasigurno odazvali se prvi ashabi. Koliko se mi odazivamo? Kaže, ko bude strahovao za sebe, za svoj ishod, taj će požuriti s činjenjem dobrih dijela, a onaj koji požuri, taj će postići visoke stepene u džennetu, doista je Allahova roba skupa, doista je Allahova roba džennetu. Onaj ko bude strahovao za sebe, za svoj rezultat, za svoj ishod, požur će s činjenjem dobrih dijela. Ko bude žurio i činio dobra dijela, taj ne samo da će se Allahovom dozvolom spasiti džehennema, već će postići i visoke stepene u džennetu. Doista je Allahova roba skupa. Džennet je Allahova roba. Mi trgujemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Tražimo od njega njegovo zadovoljstvo, Molimo ga subhanahu wa ta'ala za džennet i uživanja u džennetu, za uzvrat obožavamo samo njega. Odazivamo se svim njegovim naredbama koliko smo mogućnosti i ostavljamo sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. U hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma prenosi se da bi vjerovjesnik Muhammed sallallahu wa wasallam često prije nego li bi ustao sa svoga skupa, sa svoga sjela, sa ashabima, dovio i od ovje rekao Allahu naš podari nam straho poštovanja prema tebi koje će se ispriječiti između grijeha i nas. Između griješenja tebi gospodaru i nas. Dakle, koje će biti pregrada da činimo grijehe. Podari nam straho poštovanja, podari nam straha od tebe gospodaru koji će se ispriječiti između nas i griješenja tebi. Kada god pomislimo da učinimo grijeh ili poželimo ili kada nam se otvori prilika, mogućnost da učinimo grijeh, strah od tebe, svjesnost da nas ti, nad, da nas ti nadzireš, da si ti Allah dželavala svemoćan, da ti znaš dobro ono što činimo, što radimo, što govorimo, taj strah od tebe, gospodaru, da se ispreči između nas i naših grijeha. Također, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u dovi bi učio Allahu moj, ja te molim za strah od tebe i u tajnosti i u javnosti. Gospodaru, Allahu moj, ja te molim da mi podariš straha od tebe, da strahujem od tebe i u tajnosti i u javnosti. U javnosti možda je čovjeku lakše se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Oko sebe ima ljude, pa se pokad kada stidi i ljudi da učini grijeh, ili pored sebe ima dobro društvo koje, kada primijeti da čini grijeh, uzme ga za ruku i vrati ga. Pa čovjek tada više čuva Allahove granice, čini ono što je Allah naredio i ostavlja se onoga što je Allah zabranio, međutim u tajnosti. Kada te niko ne vidi, do Allah subhanahu wa ta'ala, koliko ti je tada na umu Allah subhanahu wa ta'ala, koliko strahuješ od Allaha subhanahu wa ta'ala noću dok prebireš kanale na televiziji, noću dok prebireš i pregledaš internetske stranice, stranice na internetu. Gledaš mnogo šta. Koliko tada niko te ne vidi, niko s tobom nije u sobi, koliko tada strahuješ od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji u drugom hadisu kaže o ljudi doista se ja najviše od vas, od svih vas bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali opet on, poslanik alaihi salatu sallam, molio je Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari straha i u tajnosti i u javnosti straha od njega Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Također, kaže poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha upravo dakle ovo. Doista, o ljudi, ja sam najbogobojazniji od vas i ja se najviše, ja najviše od vas strahujem od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od svih vas ja najviše iskazujem straho poštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže se u hadisi kuciju, dakle riječima koje je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ali one nisu zabilježene u Kur'an i Kerimu. Dakle, to nije Kur'an. Jeste vahje, jeste objava, došla preko Džibrila ili, dakle, direktno ili indirektno na druge načine, ali dakle nije od Kur'an i Kerima. I postoje u knjigama hadisa, spominjaju se brojne razlike između hadisi Kucija i Kur'an i Kerima. Kur'an i Kerim moramo učiti na namazu, Kur'an i Kerim moramo učiti na namazu. Ako ne bismo učili Kur'an i Kerim na namazu, namaz nam ne bi bio ispravan. A dakle, ne možemo učiti hadis kuci na namazu. Ne smijemo, dakle, učiti hadis kuci na namazu. Također, uh, Poznato nam je iz hadisa da za svaki proučeni harf iz Kur'ana Kerima Allah subhanahu wa ta'ala daje nagradu od deset sevapa, dočim za proučen hadis kuci, kada citiramo hadis kuci, čak i na arapskom jeziku, nemamo dakle za svaki harf deset cevapa, već dakle imamo općenitu, općenitu nagradu. I brojne druge razlike između Kur'ana, jeli Allah subhanahu wa ta'ala knjige i hadisi kucija koje su također riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa u tom hadisi kuciju koga je zabilježio Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala u svome sahihu i šejh Šuaj Barnaut ocijenio ga je dobrim kaže Allah subhanahu wa ta'ala tako mi moga ponosa. Allah dželavala zaklinje se svojim ponosom pa kaže tako mi moga ponosa ja neću kod svoga roba sastaviti dva straha i dvije sigurnosti dva straha i dvije sigurnosti. Ako bude strahovao od mene na dunjaluku, učinit ga sigurnim od moje kazne na ahiretu. I ukoliko bude siguran od mene na dunjaluku, učinit ću da strahuje od mene na ahiretu. Allahu akbar. Ja neću kod svoga roba sastaviti dva straha i dvije sigurnosti. Ukoliko bude strahovao Na jednom mjestu, na drugom će biti siguran. Ukoliko bude strahovao na Dunjaluku, na Ahiretu će biti siguran. I ukoliko bude siguran na Dunjaluku od Allahove kazni, griješio, zapostavljao Allahove naredbe i pored svega toga bio siguran, opušten, živio lagodnim životom, bit će prestravljen, prestrašen sutra kada ugleda džehennem i mjesto koje ga čeka u džehennemu, bit će prestrašen, prestravljen Allahom subhanahu wa ta'ala kaznom. Da poslušamo, iako nam nije preostalo mnogo vremena, da poslušamo nekoliko riječi naših ispravnih prethodnika o ovoj osobini, strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala ili da čujemo neki primjer iz njihovog života koliko su se oni bojali Allaha subhanahu wa ta'ala iako su to najbolje generacije, prve generacije, generacije za koje Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je zadovoljan njima. Pa prenosi se da je Ebu Bekr radijallahu ta'alan jednog dana prošao pored stabla, jednog drveta. Pa je ugledao kako ptičica slijeće na to stablo i jede plodove s tog stabla. Pa je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'alan najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika. Ebu Bekr radijallahu ta'alan rekao je blagoli se tebi ptičicom. O ptičico, blagoli se tebi. Ti letiš i sletiš na stablo, jedeš njegove plodove, zatim ponovo odletiš i nećeš biti pitana za to. Nećeš biti obračunavana za te svoje postupke, niti kažnjavana. Kamo sreće je da sam ja poput tebe. Kamo sreće je da sam ja poput tebe. Subhanallah. Ebu Bekr najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika. Čovjek, ashab Allahovog poslanika, alihi salatu uslam, koji je obradovan džennetom još na dunjaluku. Obećan mu je džennet. Čovjek koji je bio prvi halifa Allahovog poslanika, alihi salatu uslam. Čovjek s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala učvrstio din, islam, u vremenima otpadništva, kada su se mnoga plemena, mnogi narodi otkinuli od islama, Pa je Abu Bekr radijallahu talan ostao postojan i borio se i pozivao ljude u islam. Borio se protiv onih koji su se odmetnuli od islama. Kaže ove riječi. Omer radijallahu talan, drugi halifa Allahov poslanika alihi salatu wasalam, nakon Ebu Bekra najbolji čovjek. Kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda, kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra a na drugi tas vage stavio se iman svih ljudi iz moga ummeta do sudnjega dana, prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra. Zatim, kada bi se na jedan tas vage stavio iman Omera, radijallahu talan, a na drugi tas vage stavio se iman svih ljudi do sudnjeg dana, prevagnuo bi tas sa imanom Omera, radijallahu talan. Pa kaže, veliki ashab Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala. Ashab kojeg je objava Allahova riječ nekoliko puta potvrdila. Omer radijallahu ta'ala kada bi dolazila objava izrekao bi određene riječi prije nego li bi Kur'an citiran bio Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam pa bi dolazio Kur'an s tim i s tim riječima Omer radijallahu talan govorio je poslaniku alihi salatu uslam kako bi trebalo nešto od propisa da bude propisano, pa je dolazila objava Kur'an i propisivali bi se ti propisi. Omer radijallahu talan, u čije vrijeme došlo je do velikih osvajanja, najvećih osvajanja, širenja Islama, kaže Omer radijallahu talan, kada bi glasnik sa nebesa povikao, o ljudi, svi ćete vi ući u džennet, osim jednog čovjeka, ja bih se pobojao da sam ja taj čovjek. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kada bi glasnik sa nebesa pozvao, o, o ljudi, svi ćete vi ući u džennet osim jednog, ja bih se pobojao da sam ja taj jedan čovjek kojem je također obećan džennet za života. Čuli ste, objava ga potvrđivala i slično bojao se za sebe. Pogledajte koliko je strahovao. Također, Abdullah ibn Amir ibn Rabija, Također, Abdullah ibn Amir ibn Rabija, rahimehullahu ta'ala, prenosi i pripovijeda da je rekao vidio sam Omera ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala kako u ruci drži zemljani čerpić. Zemljani čerpić, pa kaže kamo sreće da sam ja ovaj čerpić, kamo sreće da sam bio zemlja, kamo sreće da me majka nije ni rodila, kamo sreće da nisam došao na ovaj svijet, kamo sreće da sam zaboravljen, da nisam nikad bio vrijedan spomena. Također na samrti kada je bio zboden, Omer radijallahu talan rekao je kamo sreće da imam punu zemlju zlata, da se iskupim tim zlatom od Allahove kazne prije nego li je i vidim. Omer ibn Abdelaziz, rahimehullahu ta'ala, unuk Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala rekao je ko bude strahovao od Allaha, Allah će učiniti da sve drugo strahuje od njega, dočim ko ne bude strahovao od Allaha, taj će strahovati od svih drugih. Allahu ekber, prelijepe reči. Ko bude strahovao od Allaha, sve drugo će strahovati od njega. Dočim onaj koji ne bude strahovao od Allaha, on će strahovati od svih drugih. Fudail ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, kaže ako budeš strahovao od Allaha, niko ti neće moći nauditi, dočim ukoliko ne budeš strahovao od Allaha, već budeš strahovao od drugih, niko ti mimo Allaha neće moći pomoći.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 Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.